pojedini islamski učenjaci kada je riječ o uvjetima ispravnosti braka. Pojedini islamski učenjaci spominju i dostatnost, odnosno da jedno drugome sliči. Dakle, određene osobine koje se moraju naći i kod muškarca i kod žene da bi brak bio ispravan. Kod pojedinih islamskih učenjaka, dakle, ta sličnost je također uvjet ispravnog braka. Uvjet ispravnog braka. Što se tiče dakle, tih osobina koje se moraju naći kod jednog i kod drugog, islamski učinjaci su složni da je riječ samo o jednoj osobini. Dakle, složni su oko jedne osobine, a to je da su vjernici. A to je da su vjernici. Dakle, nemoguće nije dozvoljeno da se žena muslimanka uda za nevjernika. Dakle, kada je riječ o ovim osobinama, spominje se samo vjera islamski učenjaci su složili, dakle da trebaju biti, da trebaju biti iste Da bi brak bio ispravan, dakle konkretno kod žene muslimanke, ona se ne može dakle udati za, za nemuslimana. Njen brak, njen brak nije ispravan. I dakle, islamski učenjaci su oko toga složili. I brojni kuranski ajeti, hadisi Allahov poslanika, i salatu sal, ukazuju na to da je mjerilo, da je mjerilo vjera. U ovome i u mnogo, mnogo čemu drugom. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže od tajibatu li tajibin, od tajibuna li tajibat. Dakle, i čestite pripadaju čestitim ili čestite su za čestite, žene za muškarca i čestiti muškarcu za čestite žene. Inna karamakum inda Allahi atqakum. Doista kod Allah subhanahu wa ta'ala je najbolji onaj koji je najbogobojazni. Dakle, gleda se vjera. Innamal mu'minuna ihvar. Samo su vjernici braća. Dakle, nema nešto drugo da se gleda. Također, tankihu ma pavelakom imen nisa. Ženite one žene koje su, jeli čestite, koje vam se sviđaju, koje su, dakle, lijepe i slično. Također, dobro nam poznat hadis Allahov poslanika, alihi salatu, samo kojem kaže, doista nema prednosti Arab nad Arabom, niti ima dakle prednost Arab nad arapom, niti bijeli nad crnim, niti crni nad bijelim, osim po bogobojaznosti. Dakle, ljudi se vrednuju po vjeri po bogobojaznosti. Također je rekao Allahov poslanik Alihi salatu islam, doista porodica tog i tog nisu moji zaštitnici, nisu moji štićenici, već su moji štićenici, moji ja, dakle oni koji vjeruju Allaha subhanahu oni koji su bogobojazni, ma gdje bili i mako, mako, oni, mako oni bili. I također hadis koji smo često spominjali, je rekao Allahov poslanik Alihi salatu islam, jeli starateljima, mlade djevojke kada vam dođe ona sa čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, oženite odnosno udajte svoje djevi, udajte jeli, one čiji ste vi staratelji, udajte i za njih, ako tako ne postupite, jeli nastupit ćete sad bitno iskušenje na zemlji. Dakle, islamski učenje su oko ove osobine složne da se mora u gledati prilikom sklapanja, prilikom sklapanja braka. A druge osobine, da su istog imovinskog stanja, da su iz istih porodica, pogledi i slično, to je samo lijepo gledati. Ako je to u određenoj sredini, dakle, bitno, jer možda će brakovi se raspasti ako ne budu istih financijskih dakle, stanja ili dakle, iz istih porodica po i u sličnom položaju, onda je dakle da se to lijepo gleda. A da je to šart, da je to uvjet ispravnosti braka, ako se ne bi dakle ti si imućan, ako se ne oženiš iz imućne porodice, brak nije ispravne. Nijukom dakle slučaju. Jer se prenose brojni slučajevi da je Allah, poslanik za Salatu sam siromašnjan hadem ženio sa imućnim ženama. Pa je, dakle, e, oženio e, u samu, jeli, e, u Zejda ibn Harisu sa Zejdom ibn Džahš. Zejd ibn Haris koji je dakle bio sluga alihi njegov posinak, oženio ga je sa Zainabom, čirkom Džaša, zato koja je bila poznata jeli Kureši je jeli ugledna i imućna žena. Također Fatimu čirku e, Kajsa, koja je također bila iz porodci jeli iz plamena Hašimija, e, oženio je sa Usamom, koji je bio dakle sluga i sin sluge. A Bilal, radi Allahu talan, poznato je je bio Bilal, kakvog je bio imunijskog stanja, Ženio je sestru Abdurrahmana ibn Aufa. Abdurrahman ibn Auf i njegova porodica koji su tako toliko bili ali imućni spominje se kada je preselio Abdurrahman ibn Auf da su iza njega zlato na cijepali. Dakle, koliko je ostavio i jeli, bogatstvo, bogatstvo iza sebe. I brojni, jeli, drugi, brojni drugi primjeri u kojima se jasno dakle, može zaključiti da ostale osobine mimo vjere ne utiču na ispravnost, ne utiču na ispravnost braka. Dakle, lijepo je gledati, lijepo je gledati, ako se može, jeli, predvidjeti da bi došlo do pucanja braka, da ne bi potrejali, jeli, e, dobri odnosi između mladenaca, između muškarca i žene, suhoga i supruge, zbog, ne znam, imovinskog stanja i ostalo, ili možda zbog također inteligencije, nivo inteligencije, znanja i ostalo, onda dakle bolje da se na vrijeme gleda poslije dolazi do braka čije su jeli posljedice ogromne. I također određeni hadisi Allahov poslanika i salatu samo ukazuju na to da ako postoji jeli opasnost da bi moglo doći do razvoda braka ili slično ili se zna dakle e, tamo s druge strane osoba, žena kakva je, da ona ne voli to, da neće moći podnijeti dugo živjeti, onda bolje dakle da se preporučuje nekog koji je dosta njoj. Pa se baš prenosi kod Fatime, kćerke Kajsa, kada je, kada je jeli, e, došla Allahom poslaniku alihi salatu sam i spomenula koju je prosio da je prosio Ebu Džahn da je prosio Muavija Allahu poslanik alihi salatu sam rekao Ebu Džahn ne skida štab s ramena hoće ošiniti hoće udariti hoće istući a Muavija je siromašan a dakle udaj se za to i to udaj se za usam pa također je li brojni drugi slučajevi gdje Allahov poslanik Alihi Salatu sam je ukazivao je kada je konkretno bila u pitanju njegova htješka Fatima pa zaprosio je prvo Ebu Bekr pa je zaprosio Omer a oni su bili dakle mnogo mnogo stariji od Fatime Ebu Bekr je tako stariji od Allahov poslanika Alihi Salatu a Fatima htješka Allahov poslanika Alihi Salatu pa je zaprosio Ebu Bekr pa je rekao Allahov poslanika Alihi Salatu ona je mlada mlada u odnosu na njih nije mlada za udaju, nego u odnosu na njih. Dakle, ne slažu se godine, nisu približno. Evo Bekr mnogo, mnogo stariji od njih. A kada je došao odmah nakon njih, nakon Ebu Bekra i Omara, došao a radijallahu ta'ala utavlja. Njene godine s ni godine nisu, dakle, bila velika, velika razlika. Tako da, dakle, se iz tih hadisa može zaključiti da ipak jeli, trebalo bi gledati ako se pretpostavlja da će biti jeli, problema ukoliko ne budu slični jedni drugima, dostatni jednim drugima, jeli, da se gledaju to, a pogotovo, pogotovo vjeru, jer je dakle vjera glavno, glavno Kod nas, nažalost, je li to mjerilo počesto, počesto pa se uglavnom je li traži za zeta ili za punca druge neko zaprosi tvoju čirku, pitaj ga dakle za njegovu vjeru. Pitaj ga od za njegove namaze, da li klanja pet dnevni namaza. Jer onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, to ti je prilike dobra garancija za tvoju kćerku. Onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, ako se ne može, jeli, lijepo uhoditi prema njoj, neće je nauditi, neće je tući, neće je govoriti joj proste riječi ili slično, jer ako se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah mu je sve to zabranio. Allah alihi salatu je sve to financija, tvoju čirku, a Šta vrijedi bogatstvo, šta vrijedi dakle, i metak i ostalo, ljepota, sve to prođe, ili sve od dana do sutra je, jeli, i zbog toga, ako se brak uspostavlja zbog toga, tako lahko jel, može, može izmući. Ako se brak uspostavlja radi Allaha subhanahu wa ta'ala, radi vjere na principu, vjere, miša Allah ta'ala, budu li se držali vjere, brak će jel, i teći. <clears throat> I također islamski učenjaci su složni da staratelji ne bi trebali, ne bi trebali svoje kćeri. Kao što nije dozvoljeno da se žena muslimanka poda za nekoliko, isto tako ne bi trebali da daju svoje kćeri za, jeli, za bludjele novotare. Dakle, oni koji su poznati po svojim novotarima i to pogotovo, dakle, jeli, zastopim novotarijama poput šija, jeli, rafidija, poput, jeli, drugi, što islam izmite nije, Rahim Rahimahullah, je bio, dakle, složito, jeli, jasan, da čirka se za takve gdje smije dati kao i za onoga koji, ili neko ne, koji namaz. Zatim, pojedini islamski učenjaci su također meher vjenčani dar, pojedini od njih su ubrojali u šartove ispravnosti braka, uvjeti ispravnosti braka, meher. Ispravno je dakle da je obaveza dati meher, a da dakle to nije uvjet ispravnog braka. Dakle, ako se ne bi mehr dao, ako se ne bi dao meher, meher je dogovoren, ali se ne da iz ovog ili onog razloga, pa jedno od njih umre, vidjet ćemo, jel? Uglavnom, jel on se dogovorili oko mehra, ali Bog nije dao mehra, nije dao vjenčani dar ženi, da na početku ili kroz godine, protekle su godine, nije dao, brak je ispravan. Brak je, brak je ispravan. Dakle, obaveza je dati vjenčani dar. Ako ne dadne muž, on je griješan ako ne dadne muž, jeli on je, on je Ali dakle, da brak nije ispravan zbog toga što nije dao, da brak kuca zbog toga što neko nije dao vjenčani dar ne. Ispravnije dakle mišljenje da oni pet ili četiri jeli, uvjeta koje smo spomenuli, jeli, da postoje muškarac jeli, i žena, da su zadovoljni jednim drugim, da postoji staratelj, da postoje dva svjedoka i da se oznani jel taj brak, to su uvjeti ispravnog braka. Ako nešto iz njega izostane, jeli, brak nije ispravan dočim dakle vjenčani dar, mehr ili kako se još naziva u Kur'anu kerimo, Feriva ili Nihle ili jeli, Sadaka, jeli, to je obaveza dati, to je vađiv dati. ako se ne da, onaj koji nije dao, dakle muž, on je griješan, a brak je, brak je jeli, ispravan, brak je ispravan. Jeli, I brojni kuranski ajeti hadisi također ukazuju na obaveznost davanja vjenčanog dara, mehra. I dakle došli su mnogi od njih tih šarijetskih tekstova u imperativu, u naredbi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِمْ نِحْوَ I podajte ženama njihove, njihove jančane darove. فَآتُهُنَّ وُجُورَهُنَّ فَرِيضًا I podajte im, dakle, farida, podajte im vjenčani dar i slično. Poznat vam je također hadis i često će se on spominjati kroz ova predavanja, kada je došla jedna od ashabika i rekla Allahom poslaniku alihi salatu sam, ako ima potrebe za ženom, ako želi da se oženi, ona bi se udala za njega. Pa je Allahom poslanik alihi salatu sam prišla hava je bilo još ashaba, pogledao je, zatim oborio pogled, jer je gledao u nju, oborio pogled i određeni ashab su shvatili da on nema potrebe za tom ženom, neće da ženi tu ženu. Pa je ustao jedan od ashaba i rekao, um, postoje brojna predanja, jer brojni rivajti sad odati na putno, da je ustao jedan i rekao Allaho poslaniče, ako ti nemaš potrebe za njom, ako ti nemaš potrebe za ženom, to se ženiš imam ja. Pa ženi mene njome. Pa je rekao Allaho poslanik alihi salatu wasalam, idi i potraži nešto u kući za vjenčani dar, što ćeš joj dati kao vjenčani dar. Pa je otišao čovjek i tražio i vratio se i kaže, nemam ništa Allaho poslaniče. Pa kaže, idi i potraži makar željezni prsten. Il temis vela men hadidan idi i potraži makar željezni prsten. Pa je čovjek otišao, tražio i nije našao željezni prsten. Kaže, nema na Allahov prsten, tako mi Allah nema. A vama je poznato, nama je poznato da željezni prsten je, šta, dozvoljno nositi? Ha? Strožije od zlata. Strožije od zlata. Željezni prsten je strožije nositi od zlata. Srebro, srebro je muškacu dozvoljeno. I to samo prsten. Lančić, naružnica, ogrlica, dakle to nije dozvoljeno muškarcu jer je u tome ponašanje žene. Ponašanje žene, a došli su hadisi, e, u poslanik Alihi sa prokleo žene koje ponašaju muškarci i muškarci koje ponašaju žene. Dozvoljeno je nositi prsten. Je li prsten srebrni sunet ili nije, oko toga postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Pa kaže šejh e, Mohamed ibn Salih el-Usaymin, rahimahullahu ta'ala, sunnet je samo onda kada tvoj srebrni prsten bude ispunjavao na Allahov poslanika A ovako ti je dozvoljeno da ga nosiš, ali od suneta je samo tada. <clears throat> Jel? Dočim, dakle, zlatni prsten i ostalo, zlatni nakit muškarcu je zabranjen, dozvoljen je ženama. I željezni nakit je također zabranjen i to strožije, zlato muškarcu je zabranjen na Dunjaluku, zato što to nije svojstveno muslimanima, već je svojstveno nevjernicima, a željezni nakit je zabranjen zato što je to svojstveno stanovnicima džehennema. Zato što će nakit u džehennemu biti od željeza, željezni okovi jeli, i slično lanac. Pa zbog toga poznato nam je hadis kada je došao ashab, imao je zlatni prsten, pa je Allahov poslanika, Ali je sa osam strkama i bacio. Pa je došao, ne spominje se, u, mnogi jeli, ne citiraju dalje hadis, pa je došao drugi dan sa željeznim prstenom, pa je strgnuo još jeli, žešće, pa ga bacio. Dakle, željezni nakit još. Međutim, kaže Allah poslanik Ali i ovaj hadis ukazuje da je obaveza dati, jel tako? Da je obaveza dati mehr. Pa kaže, idi pa makar nađi željezni prsti. E to nije dozvoljeno, ali moraš joj nešto dati. Moraš joj nešto. Pa došao čovjek kaže, tako mi Allah, Allah poslanik nema to. Pa kaže onda, šta znaš iz Kur'ana? Pa je u pojedinim rivatima stoji, pa je spomenu, znam tu i tu suru, znam tu i tu suru, znam tu i tu suru. Pa je rekao Allah poslanik Ali sam idi, jeli oženio sam te, njome sa onim što znaš iz Kur'ana. U drugom stoji, sam te, njome sa onim što znaš iz Kur'ana da je podučiš, da je tome. Dakle, da je podučiš tim surama, ili koje ti znaš iz Kur'ana, to je njim dan. Lijepo je da se taj vjenčani dan spomine, prilikom dakle sklapanja braka, lijepo je da se spomine. Da ne bi dakle poslije bilo, a ne bi poslije bilo problema koliko je, je li spomenut, nije spomenut, koliko je rečeno, je li pogotovo Allah pa sačuvaj, pomogni. Danas kada pucaju brakovi, onda kada pukne, niko se više ne drži Pravilno i propisa. Ja. Mi se držali ni u braku, zato je brak pukao i onda pogotovo kada pukao, onda jedno na drugo drvlje i kamenje, jeli, pa onda mnogo se jeli, laže i slično, pa ko će garantovati dakle, da je bio meh toliki ili ovoliki, zato je lijepo da se, da se jeli, spomeni, da se spomeni. Dakle, ispravnije mišljenje, kao što sam rekao, obaveza je, obaveza je dati mehr. Ukoliko se mehr ne bi dao, ukoliko se mehr ne bi dao, <clears throat> vjenčani dar, brak je ispravan. Međutim, ukoliko se oni slože da nema mehra, onda brak nije ispravan. Šeho samim to i nije, spominje razilažen među islamskim učenjacima na kraju, dakle, spominje da je ispravnije mišljenje ukoliko se oni dogovore da nema mehra, da nema mehra, onda brak nije ispravan. Jer postoji jedna vrsta zabranjenog braka, neispravnog braka, šigar, vama je poznat šigar. Da e, dvojica, dakle jedan s jedne druge, s druge strane kaže ja ću udati, o, dakle staratelj s jedne druge, ja ću udati svoju sestru za tebe, ako ti udaš svoju sestru za mene, pod uslovom da nema, pod da nema mehra, da ne dajemo jedan drugom, jedan drugom mehra, slično. Pojedini islamski učenjaci kažu da nije ovdje bitan mehr, već dakle samo uslovljavanje dođe kao poigravanje sa ženom. Ja neću udati svoju sestru za tebe, da ti ne udaš svoju sestru za mene. Dakle, uglavnom, ukoliko bi u ovom slučaju muž i žena, jel, muškarac i djevojka dogovorili se da nema mehra, on se dogovorio sa starateljem, nema uopće mehra, onda jel, mrak, mrak ne bi bio, ne bi bio ispravan. Ukoliko se mehr ne spomeni, ukoliko čak muškarac muž ne spomeni ženi ili ona ne zatraži od njega meha. Hm? Njemu je obaveza da da I može dakle i da nakon što stupi s njom u brak i živi u, u braku, nije možda znao za taj propis, onda poslije da se dogovore koliki je koliki je mehr. Ukoliko dakle ne dogovore se ili ne kaže odmah na početku, onda njoj pripada mehr njoj sličnih žena iz njene porodice ili bliže porodice ako ima sestre jeli, ili koga jel već, onaj, koliki su, koliki su nahle, one uzeli venčani dar, uzeli, dakle i njoj pripada. Ako nema nikoga iz porodice, jeli, od sestara, jeli, ženske, ženskih osoba, onda iz porodice sličnoj njenoj porodici, dakle i položaju, jeli, slično, kolike su, jeli, tamo ženske osobe uzeli mehra, toliko, dakle, toliko, jeli, pripada, pripada njoj mehra. Kao što se prenosi u pojedinim njelim je je u Mesud, je Allah htio jel da je došao i tako je presudio, pa je poslije ustao jedan od sahaba i rekao, jel, čuo sam Allahov poslanika, ali i salatu da je dakle i on, i on tako presudio. A što se tiče, dakle, e, da se ne spomeni mehra, postoje također brojni hadisi gdje je Allahov poslanik, ali i salatu jedne prilike upitao muškarca, hoćeš li da te oženim sa tom i tom, jeli? Pa onda upitao nju, on je pristao, pa upitao nju, hoćeš li da te udam za to, i pa je ona pristala, pa poslani kaže i Salatu sam je oženio, dakle, spojio ih. A nije spomenut, nije spomenut mehr. I nije on tokom cijelog svoga života spominjao mehr. Na samrti, a bio je, dakle, od učesnika na Hudejbiji, kad je, dakle, davala se prisega. Pa poslije učesnicima Hudejbije takvi su određeni dijelovi Hajbera, udjelju Hajberu, kada je Hajber osvojen, oslobođen. Pa je ovaj na samrti rekao, Allahov poslanik alihi salatu samo lenio me to i to i nije spomenuo mehli. I ja nisam spominjao mehli, vi budite svjedoci da ja sada njoj dajem svoj mehr, moj udio, moj udio jeli sa Hajbera. Dakle, kad god mehr bi se, mehr bi se trebao, trebao dati. Dakle, najbolje bi, kao što naravno je poznat, jeli, često se spominje čak i na tom, jeli, arapska terminologija i kod nas, mađali, mađali, znaju ofendi, ali reći mađali, mađali, ali kad dođe i jenčavi, mađali, mađali, mađali, dakle da se da odmah unaprijed, a mađali može kasnije, ali da se da. Pa dakle dozvoljeno je da se da, jeli odmah sa ili kasnije da se da. Ali lijepo je, kako kaže šeht jedni i drugi islamski učenjaci, da se barem nešto da. Ako čovjek ima mogućnosti da da cijeli mehr vjenčani dar u potpunosti, da barem da dakle, nešto na početku, pa kasnije, kada se dogovori, da ostali dio mehra da da. Ukoliko se ne dogovore, onda krajnje, krajnje vrijeme je, dakle, prije smrti. Ili, dakle, razlog, ako dođe do razloga, da se barem tada da. Ili, dakle, pred smrt. Ako čovjek umre, mu dođe smrt, onda se iz njegove ostavštine, ono dakle što je ostalo, prvo se izdvaja mehr ženi, pa se poslije jeli dijeli kako se, kako se dijeli ono što je ostalo iza njega. Ukoliko ona umre, nije joj dao i dalje ostaje dug, jer je dakle taj mehr koji je odgodio, nije ga dao ništa od njega ili nešto je dao ostalo, nije dao to što je ostalo, to je dug, mora da ga da. A ukoliko i ona umre, neka ne misli dakle da je spao, nema kome da ne, već ukoliko je ona umrla i za sebe ostavila nekog imetka, dakle taj imetak se dijeli, on treba da pridodaje taj mehr tom imetku i da mehr ulazi u tu njenu ostavštinu, jeli, pa da se zajedno dijeli sa ostalim, jeli, imetkom. Nema granice ni gornjeg ni donjeg jeli, vjenčanog dara. Ne može dakle da neko odredi da kaže toliki treba da bude vjenčani dar i gotovo. Dakle, može žena da traži mnogo, može da traži malo, to je dakle ostavljeno, ostavljeno njoj. Pojedini islamski učenjaci kažu da bi lijepo bilo jeli, da bude kao što je bio vjenčani dar supruga Allahov poslanika alihi salatu sam i njegovih, njegovih čeri. A došlo je u pojedinim revajtima, predanjima, riječima Allahov poslanika alihi salatu sam da je najbolji mehro, onaj koji je najlakši da je najbolji mahr onaj koji je lakši po pitanju tog od muškarca. Dakle, ako je on imućan, on može da dadne, njemu nije dakle problem, njemu je lako da da. Po pitanju siromašnog, dakle, shodno njegovoj mogućnosti. Jel? Ne misli samo da je najmanji mer najbolji mahr, jel? Nego po pitanju je muškarca, to se vraća na muškarca, pa onaj koji je imućan, on može mnogo i da da, onim što ima vrijednost. Kada je Alija radijallahu talan došao da prosi Fatiju, radijallahu anha, pa Allah poslanik alihi salatu on je rekao da mora da je da vjenčani dar, mora da je da mehr, pa je rekao Alija nema ništa. Pa je upitao ga Allah poslanik alihi salatu sam ali gdje ti onaj hatenijski oklop, štit koji imaš, pa je dakle uzela kao vjenčani dar taj štit. Dakle, čega sam želim zaključiti da je dozvoljno uzeti nešto dragocjeno nešto živo. Također poznato je Sabit ibn se da je svojoj ženi dao bašću. Da je dao bašću kao vjenčani za drugom i ocu svoje dvije bašće i slično. Dakle, može se dati u novcu, može se dati u nečemu, nečemu jeli što, što ima vrijednost. I kao što je prethodilo iz ovoga hadisa, idi, oženio sam te sa onim što znaš iz Korana, dakle, može se čak jeli, i podučavanje određene vrsti znanja koju posjetili, što bude dakle i to da to mehr. Ovdje je konkretno došlo u hadisu, oženio sam te njome sa onim što znaš iz Kur'ana, da je podučiš kako je došlo u drugom divajtu, jeli, s onim što znaš iz Kur'ana, da je podučiš tome i pojedini islamski učenjac kao da može to onda i nešto drugo, mimo Kur'ana, kao i neko drugo, drugo znanje. Uglavnom, dakle, treba voditi računa da se da taj mehr jer je došlo u pojedinim hadisima Allahov poslanika, alihi salatu sam, iako, dakle, mnogo je takvih hadisa. Došlo je u ovom hadisu da je najveći grijeh kod Allaha subhanahu wa Od najvećih grijeha kod Allaha subhanahu wa jeste da se čovjek oženi i ispuni svoju potrebu, zadovolji svoju potrebu sa tom ženom, jeli, i pusti je, razvede i ne daju njenčani dan. Inna min a'bami zunube inza Allah. Od najvećih, najopasnijih grijeha kod Allaha subhanahu i također čovjek da unajmi drugog čovjeka da mu završi posao i da mu ne isplati njegovu dnevnicu. Ja. A stoga, jer sve to ukazuje da je obaveza, obaveza ti njenčani dan mehr. Kada žena uzme taj njenčani dan mehr, niko ne može njoj uslovljavati šta će ona da čini sa tim njenčanim danom. Ne može babu koji je njen staratelj ili koji je već njen staratelj da kaže daj meni. Niti da muž nakon što je da kaže imati, niti da muž, ako je pogotovo bila svota ili povelika, kaže od toga uzmi to i to u kuću i slično. Ne. To žena ako hoće, svoje volje da nešto kupi u kuću i to ako kupi, to je njeno. U slučaju razloga braka, da je mnogo Allah, ona nosi to sa To je dakle njeno. Niko joj dakle ne može uslovljavati šta će ona da Ona, nakon što uzme, može da da mužu može da da ocu, može da da kome god hoće, nakon što uzme. Ona može od svoga prava, dakle, da odustane ali bitno je da se to njeno pravo priznanja, da ga dakle ona prihvati, nakon toga dakle može, može da odustane. Dočim da li neko uslovljava odmah koliko će joj dati, hoće li joj dati ili ne, jer ne, ne, nema, nema pravo. Ja. I treba dakle voditi računa ukoliko dakle žena kao mehr vjenčani dar dobije novac ili dobije ono što se daje zekat. Dakle, taj novac kod njih pregodini, dobije ga, dakle obavljene da ne dekan na to. Ili dakle ukoliko je dakle na čemu, li na što također je li zekat, teče zekat, treba je da vodi računa i da da, i da da zekat na to, da izdvoji zekat na to. Dakle, kod nahra vjenčanog dara, kada je obaveza dati cijeli vjenčani dar, u potpunosti kada je obaveza pola. Obaveza je dati cijeli vjenčani dar jeli, u dva slučaja. Ukoliko čovjek, dakle, odredili su vjenčanom dar koliki je, oženi se, ima odnos sa ženom, živi s njom, nakon toga je pusti. Dakle, ovdje, kao da islamski učinjenci, uslove da ima odnos. Nakon odnosa, pusti ženu. Tada, dakle, obaveza da je da cijeli vjenčani dar. Pod uslovom da su spomenuli, odredili koliki je vjenčani dar. Taj vjenčani dar, koliko su odredili, nakon odnosa, ukoliko dođe do razvoda braka, obaveza je da, je ju da cijeli, cijeli vjenčani dar. I ukoliko umre, ukoliko umre, odredili su vjenčani dar i on dakle umre, obaveza, obaveza je da je da dakle vjenčani, vjenčani dar. Svejedno dakle da li imao odnos njom ili ne. Čovjek od velike sreće srčane smrti odredili su jer koliki je vjenčani dar, obaveza je da ju se i njegove ostaštine da, da dakle u potpunosti taj vjenčani dar kada joj pripada dakle pola, ukoliko je dakle pusti prije, odredili su dakle mučani ukoliko je pusti prije odnosa. Dakle odmah, oženio je, vidimo nešto neštima, dakle prije, li prije braća kad već, li pusti. Dakle, uglavnom uslov je prije spolnog odnosa i pusti, tada joj dakle pripada pola, pola njenčanog, dala i ukoliko nisu odredili vjenčani dar i nije došlo do spolnog odnosa, razvodi se, dakle nije došlo do spolnog odnosa i nisu odredili koliki je vjenčani dar, onda se ona, ona vraća uz lijepu otpremninu. Ne daju se dakle ništa od mehra, ne pripadaju je mehru njoj sličnih, sličnih žena. Njoj sličnih javi žena pripada mehru ukoliko dakle nije spomenut, nije spomenut mehru pa dođe do razvoda braka nakon spolnog odnosa. Dakle, u potpunosti, ukoliko je spomenut mehr, nakon spolnog odnosa ili smrti. Sličan mehr joj pripada ukoliko dođe do razvoda nakon spolnog odnosa, ali nije spomenut mehr. Ukoliko dođe do razvoda prije spolnog odnosa, nije spomenut mehr, njoj ništa dakle ne pripada od mehra, da lijepa, lijepa od predmina. I pripadaju dakle pola, pola metra, ukoliko dakle, nije spomenut, nije spomenut mehr, a dakle, dođe, jel, ukoliko je spomenut mehr, a dođe do razvoja braka prije, prije spolnog odnosa. Malo je e, komplicirano, ali dakle, zato postoje šerijski tekstovi koje jel, i to. Jel, I ima i peta situacija, kada dakle, dođe, kada dolazi do e, spadanja mehra, kada nisi obavezan da daš mehr a to je dakle u slučaju, jel nisi obavezan da daš mehr ili vraćati se mehr kada žena traži razvod braka. Kada žena traži razvod braka ili ukoliko nije muškarac dao ženi mehr, a ona se odmetno A ona se odmetno od slava. Dakle, posebno ne meni Ne se ne daje mehr i druga situacija ukoliko ona traži razvod braka, to je dakle poznati kao sporazmeni razvod braka ili hulak otkupnina kada se žena hoće da otkupi, ali postoje opet određeni uvijek ako govorimo o tome, ukoliko je dakle čovjek opustio, oslabio u vjeri, ukoliko je loše ponašanje udara ili i ukoliko je nije lijep, jel, nije lijep fizičkog izgleda. Desi se, da znam, obraćana je nesreća, desi se, žena ne može da živi s takvim čovjekom, se da pravi sebi ljepotane, ona dakle iz ova tri razloga ima pravo da traži razvod braka. I dakle, lijepo je mu da se muškarac odazove ukoliko su dakle ovi uvjeti, neki od ovih uvjeta jeli, prisutni, ali da dakle ona njima plati mer. Da ona, da ona njemu plati mer. Dakle, to je što se tiče, što se tiče mera. I, dakle, još kratko ću povući. Dakle. E, kod dakle, ovih šartova, kao što smo spomenuli prošli puta, i evo, dakle, pojedini islam učenjaci ovu dostatnu sličnost među jeli, supružnicima gledaju poneki kao šart, također neki jeli, vjenčani dar mehan gledaju kao šart, imaju također šartovi prije stupanja, prije sklapanja braka, šartovi uvjeti koji supružnici postavljaju jednim drugima. Onih četiri ili pet koji smo spomenuli prošli puta, to su šartovi uvjeti koje je šarijat a imaju šartovi uvjeti koje oni jednim drugima postavljaju. Jednim drugima postavljaju. I Allahov poslanik Alimu Salatu sam rekao je za te šartove, za te uvjete koji postavljaju jednim drugima. Možda se ona ne bi udala za njega, osim po tim uvjetom. Ne znam, ona studentica škole se, kaže, e, ne, ne, ja neću se udati, osim ako, ako ćeš mi ili dozvoliti da ja nastavim školu. Ako ćeš mi dozvoliti, ja ću udati, ne, da sve drugog. Jel' slično? Jel' Pa, dakle, Allah poslanik Alihi Salatu Sanu za te je rekao uvjeti da su oni najpreći uvjeti koji se trebaju ispuniti. Najpreći uvjeti koji se trebaju ispuniti jesu oni uvjeti s kojima ste sebi dozvolili spolnu organu. Kako je došlo Dakle, žena se ne bi udala za njega. Djevojka se ne bi udala za tog mladića, osim po tim uvjetu. I on pristane i on je odobren tako da ispuni taj ispuniti taj uvjet. A dakle, postoji tri vrste tih uvjeta kod sklapanja braka, postavljaju jedni drugima. Dakle, dozvoljeni uvjeti koji su dakle dozvoljeni i obaveza ih je ispuniti. A to su dakle svi oni uvjeti koji se slažu sa ciljevima braka i sa ili ciljevima šerijata. Sa ciljevima braka, sa ciljevima jeli šarijata. Poput jeli da žena traži i zahtijeva, evo spomenuli smo školovanje slušaj, dakle, narazilazi šarijat postiče, dakle, da učimo da tražimo znanje, jer iz ne bi se sad, Poput da žena uvjetuje da ona odgaja svoje dijete, da ona bi svoje dijete, da ga odgaja, jel i slično. Poput, ne znam, da ima odnos s njim i, i, i, slično. Dakle, sve ono što je u skladu sa ciljevim braka, što se narazilazi sa ciljevim braka sa šarijatom, dakle, tu su uvjeti dozvoljeni da se postavi tada prilikom sklapanja braka i onaj koji prihvati obavezanje, obavezanje da ih Zatim druga vrsta uvjeta, to su uvjeti koji nisu dozvoljeni. Koji nisu dozvoljeni da se postavljaju. I nije dozvoljeno da se ispunjavaju, ali ne utiču na ispravnost braka. Ako bi postavili jedno drugo i ovaj drugi prihvatio taj, žena postavi muškarcu i on prihvati, dakle taj uvjet nije u redu da ona postavi, niti je u redu da on prihvati. Ali ako dođe do toga, to ne utiče na ispravnost braka. I treći uvjeti jesu koji nije dozvoljeno postavljati, uvjeti koji nije, koji dozvoljeno postavljati i koliko se postave i koliko se prihvati, on utiču na ispravno brak. Brak nije ispravno, a to je tako dakle ono kao što sam spomenuo, kad se slože da nema mehra. A, ja ću se udati, ja ću tebe uženiti ako nećeš tražiti ako ne mehra. Ako nema mehra da nam. I ona samo što prije, jel da se spoji, se brak nije ispravno. Što se tiče dakle, ovih drugih uvjeta, nije ih dozvoljeno dakle, postavljati, ali ako dođe do toga, postavljaju i prihvate, brak je, je ispravan, ne, ne, utiče, ne utiče na to. Ja. na primjer, jel da žena kaže ja ću udati za tebe ako ti pustiš prvu ženu. Ne znam, čovjek. Jel, zagledao se u neku i ona hoće da se uda, za njega kaže nije problem, ja ću udati, ali kod uvijek ne pustiš to nije dozvoljeno jel mi postavljati taj uvjet, nije ni prihvatati jel, taj uvjet, je došlo u hadisu da nije dozvoljeno želi da traži razlog braka, razlog braka svoje, svoje jeli, sestre. Pa ukoliko bi on i prihvatio, dakle, i brak, i on treba sada da pusti prvu ženu i ne pusti prvu ženu, to nam žive, dakle, i drugi brak je ispravan, ne dolazi u pitanje. Dok, dakle, da se vratim na onu prvu vrstu ukoliko, dakle, postavi se dozvoljeni uvjet i ukoliko se prihvati, obavezno ga je dakle ispoštovati. Kao što ste čuli u hadisu, ali najveći uvjeti koji se moraju ispoštovati ispuniti jesu oni uvjeti s kojima ste sebi halalu i razvodili spolne organ. A ukoliko dakle žena postavi taj uvjet, muškarcu i on prihvati, on je obavezan da ga ispoštuje. Ukoliko ga ne ispoštuje, ne ispuni griješanje, a žena ima pravo da izabere hoće li živjeti s njim, nastaviti živjeti ili će tražiti razum brak. Ima pravo, apsolutno pravo, da traži razum brak. Jer ona ne bi se ni udala za njega, osim zbog toga. On je pristao, ona mu je uvjetovala i on je pristao i ona je, dakle, ušla u brak po tim uvjetom. Ako on ne ispuni taj uvjet, ona dakle ima pravo, ima pravo ta braka. S tim, dakle, i onaj koji vjenčava, dakle, ukoliko dolazi kao do osoba šesta koja vjenčava, on bi trebao da pita prije vjenčanja ukoliko ima uvjeta i trebao bi da pojasni da se ti uvjeti postavljaju tada. Nakon sklapanja braka nema više svojih uvjeta. Ti uvjeti se postavljaju tada. Nakon što se sklopi u braku, može žena reći nakon sedam dana, ej, nisam ja znamo uvjeta, sad se to, ne. To je dakle tada. Tada se postavljaju uvjeti, dakle, ne kasnije. Dakle, ono što se prihvati, obavljaju. Ono Pleasure.